mwiriwe neza bakunze ibiganiro bya radiyo isanganiro kaze mu makuru yacu ya mbere yo kuri uno murango dutangurira ku ngingo nkuru nkuru ziyagize integuro y'itegeko rishinga rikanatunganya ingenamukomite y'umutekano aho urikiyemo bose akora yaremejwe n'inama nshikiranganji yakoranye ku munsi wa gatatu Prosper ntahogwamiye umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta amenyesha ko iyo nteguro ije mu ntumbero yo gukomeza amahoro imvura imaze amezi atari make igwa yaratumye ikiyaga cya kanyaru ikiyaya cya kanyaru mu ntunge gitegwamo eh, umuceri kirengegwa n'umwuzure amahegitari arenga mirongo itandatu y'umuceri ararengegwa abaharimira dusubire tubaramutse kaze muri makuru Inama nshikiranganje yakoranye ku munsi wa gatatu w'inondwi yaremeje integuro y'itegeko rishinga rikongera rigatunganya ingene amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose akora iyo nteguro ngwije kwagura amakomite y'umutekano mu ntumbero yo gukomeza amahoro kurikira Prosper ntawugwamiye ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta ibwirizwa nshingiro ry'uburundi mu ngingo yaryo ya mirongo irindwi na gatatu rivuga ko umuntu wese ategerezwa guterera agacumu k'ubumwe mu kubungabunga amahoro intwaro rusange n'ubutungane kuri bose amahoro n'ubutungane ntibyoshoboka atamutekano uriho muri iki gihe umutekano ntugisigura gukingirwa na leta ku bijyanye n'ubuzima gusa ubu umutekano ni ikintu cyagutse gifatira ku ubuzima imibano politike ubutunzi ugufungura amagara meza ibidukikije n'ibindi bimaze gutahurika kuko ugukingira umutekano bisaba intererano ya bose kandi ku nzego zose nicyo gituma iyi nteguro ije kwagura amakomite y'umutekano igashyiramo abajije umutekano mu ibarabara ugutwara ibintu n'abantu abatoye ku nzego zo ku mitumba ntishyira ku ruhande abakenyezi abajeje kurwanya igiturire no gusesagura itunga rya leta abagwizatunga abanyamashengero abajeje gukingira ibidukikije no gutuza ibinyobwa bitarekuwe n'amategeko hamwe n'ibindi inama shikiranganya imaze kwihweza iyo nteguro yarayemeje ibanje kuyitosora mu duce tumwe tumwe ikaba yasabye ko ariko iyo ryoba itegeko ry’umushikiranganje wa mbere kubera amakomite ahurikirwamwo abakora mu bisata bitandukanye Amakuru yacu arabandanya imiryango igera ku bihumbi bitatu yo muri komine Ntega intara ya Kirundo iratabaza leta n'abagira neza ngo babagarukire ko ni nyuma yaho imvura imaze amezi atari makigwa imiryango irenga ibihumbi bitatu yo muri komine ya ntega intara ya kirundo niyo yahuye n'ibibazo by'imvura imaze amezi atari make igwa ikaba yarononye imirima itari mike yo mu kiyaya cya kanyaru amakuru dukura muri komine ntega zone mugendo atumenyesha ko amahegitare arenga mirongo itandatu y'umuceri ko yose yatwawe n'umwuzure w'amazi abanyagihugu barimiye aho hantu basigaye bajumarariwe bene yo babwirizwa kuba bayisamburiye bitarenze ku rya mirongo itatu na rimwe rusama turimo Jeremy bizimana musitanteri wa komine rumonge atanga iryo tegeko avuga ko ari mu ntumbero itangwa n'ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo ibisagara bibe bisukuye uwo musitanteri agabisha uw'iryo sango rizorengana ko atazo atotangishwa ihadabu bw'ibihumbi mirongo itanu y'amarundi ateko ace yisamburira tukiraho mu rumonge nyene ibarabara ry'igihugu inomero zitatu rihuza ibisagara vya bujumbura na rumonge ryari rimaze indwi zibiri zirenga ridahita inyuma yaho ikiraro kiri zikirasa ruzi kirasa gikorokeye rirarengana kuva ku muhingamo w'uyu wa gatandatu Regis Mpawe nayo umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu kijejwe amabarabara mu Burundi aravyemeza agahanura ariko ko imiduga ipakiye irenze itoni mirongo ibiri yoba irarindiriye guca ku kiraro mfate kibanza cyubatswe ku ruzi kirasa kugira ngo ibikorwa byo kugikomeza bibanze birangire ibyo navyo biheze bakazobimenyeshwa abiyunguruza baca muri iryo barabara bati na gahengwe narijya n'itike ryo kwiyunguruza ryari rimaze kuduzwa ko amafaranga igihumbi k'umunyu hagati ya rumonge na bujumbura umuvukano wa rita mweranda ufise icyicaro cyawo igitega usanzwe ufasha abagendana ubumuga ngo urafise ingorane y'uburyo bwo kurangura imigambi yawo hamwe n'ingorane yo gufasha abagabo bagendana ubumuga bishikirizwa n'uburongoye uwo muvukano mu gihe uburongoye diyoseze nkuru ya gitega musenyeri simoni nta mwana yemera gufasha gutorera umuti izo ngorane gerard nibigira umupatiri w'umuzungu george Ruckner afatanije n'umwigeme na charlotte nibo batanguje umuvukano wa rita mweranda ugizwe n'abigeme ari wo fondation sainte rita mu gifaransa haraheze imyaka cumi n'itanu igikorwa gikuru uwo muvukano ukora kikaba ari icyo gufasha abagendana ubumuga nk'uko bishikirizwa na na charlotte ariko rero kuva uwo muzungu agwaye agahava yitaba imana uwo muvukano waciye ugira ikibazo cy'amafaranga yo kurangura imigambi yawo gushikaho ubu ufise ideni ritari rito nk'uko nk'uko na Charlotte abandanya bivuga ariko rero urongoye diocese nkuru ya Gitega Musenyeri Simon Ntamwana avuga ko azoraba ingena dodora iryo deni rikarihwa niyamara kumenya uko ringana kambere hoho sinari bwa bimenye ariko ubu ndabimenye nzoheza ndabyigire hamwe nabo hanyuma ndabe yuko no kwirukira uwo wese yodutabara mbere je nashaka kubabwira yuko mbere ari mwebwe bavukanye abantu mushaka kuba hafi yabo bavukanye bacu bacu bagendana ubumuga bamwe turavukana abandi nabo nababanyi nomenya rero aho iryo deni rishika nibwira yuko tutobora abo dutabaza kugira ngo iryo deni riveho tudashotse twebwe ubwacu turonka uburyo bukwiye ni ukuri twotabaza n'abandi ndizeye rwose ko tuzoheza tukarikura mu nzira musenyeri simoni nta mwana akaba yaremeye ko azobaza abo basanga ibanga harimo na papa ko vyokunda ko boshigwaho igisata c'abafurera barita mweranda bufasha mukoza no kwambika abagabo bagendana ubumuga ubu ubafashwa n'uwo muvukano kuko igikorwa nk'ico kitoroshe kubigeme ni mu gihe kuri wa gatandatu umuvukano warita mweranda wari wateguye ibirori byo kwibuka uwo mweranda igitega Jean Nibigira ku bwa radio isanganiro isanganiro inama isumba ingimba mu gisata cyo kwinonora imitsi abanonotsi babiri b'abarundi nibo bamaze kuronka uburenganzira bwo kuzokwitabira amahiganwa mpuzamakungu ya Jeux Olympique yimirije kubera mu gisagara ca Tokyo mu Buyapani vyashikirijwe kuri uno w'Imana n'urongoye ishirahamwe ry'inkino za atletisme mu Burundi mu gihe hariko hasozerwa amahiganwa ya atletisme y'umwaka w'ibihumbi 2021 ambasaderi Dieudonné kwizera amenyesha ko ibyo bitigiri bishobora kwiyongera kubera himirije yandi mahiganwa mpuzamakungu mu kwezi kwa gatandatu tumukurikire aganira na jean marie vianney ngendakumana nkuko mubizi twama tugira amahiganwa asozera umwaka iri ni ihiganwa risozera umwaka mu mahiganwa yabaye mu gihugu hagati yaciye mu maprovince mu masosiyasiyo araca mu maregion rero ni ihiganwa risozera amahiganwa yose twateguye ni mu ntumbero yo kugira ngo uyu mwaka tumenye ninde ari champion ninde ari championne muri 100 metres 200 400 800 1500 3000 5000 et by'imihigo mm. hanyuma n'akaryo kugira ngo mm. turabe abanonotsi bari ngaha hashobora kuzogendangira hanze kurondera amaminima ya jeux olympique turiko turavuga ibi bya jeux olympique turamaze kuronka abatlete bari hanze twizera ko mu minsi iri imbere bashobora kuronka amaminima hano babwira nka Francine Niyonsaba yaraye yirutse muri Espagne yagize iminota cumi n'itanu n'amasegonda cumi n'abiri mu kirere cy'ibihumbi bitanu yabuze amasegonda gusa abiri kugira ngo aronke minima za jezi olympique kandi ari naryo higanwa rya mbere agize biduha icyizere yuko ashobora kuzoronka minima hariho n'abandi bariko bararondera ayo minima i buraya hariho rodrigue ari ngaha mwamwo nyene yirutse metero ibihumbi icumi hariho onesfor hariho thierry hariho olivier hariho eric hariho gakeme reka n'abandi bariko bararondera amaminima ya jezi olympique muri rusange abanonotsi b'abarundi bamaze kuronka amaminima yo kuzo kwitabira inkino za Jeux Olympiques babangana gute unye hamaze kuboneka babiri gusa ariko amahiganwa ntiyagitangura nkuko muzi amahiganwa akomeye aba mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi turibaza yuko dushobora kuronka nk'abari hagati ya batanu na batandatu mm-hmm. mbega baza gutahukana ibibanza vya mbere bo munana n'amahiganwa ariko araba muri uno mwanya bizoca bigenda gute umva saison muri bamwe izo biheze mugabo abazo kwigenza neza kurusha abandi bazoca bagenda kubandanya amahiganwa gusiganwa hanze mu bihugu bya buraya kugira ngo barondere nabo nyine amaminima azobashikana muri jeux olympique buraca bugacana ayandi mu amavuta y'amamesa afisa akamaro kadasanzwe kuyihereza Dr Aloyize Niyongabo umuhinga mu bijyanye no gufungura neza amenyesha ko amamesa ari ubwoko bune nayo ngo insanganyangaburo ziri mu mamesa nka vitamine E ibara ritukura n'irisa n'umuhondo zifasha mu gukinga no kuvura indwara z'umutima ivete nije imbere amamesa n'amavuta akanyugwa mu mbuto z'ikigazi dr Aloise Niyongabo umuhinga mu bijanye n'ingaburo amenyesha ko hagizwe n'insanganyangaburo zikomeye nka vitamine E amamesa na mavuta ava mu kigazi ayo mavuta rero afise ibintu byinshi abantu benshi batazi uramaze kubona ajya amavuta asa n'umuhondo kandi akongera agasa n'agahama ajya rero mu gifaransa bayita uwire de palme vierge ubrite arimwo umuti harimo ikintu citwa beta carotene harimo vitamine A haca hazi iyo vitamine E muri iyo vitamine E naho harimo utundi tunyugutu twakuye nuvuga vuga umunywa amazi umuva umunywa w'amazi urabona kuri mwe bihimba byinshi muri bya bihimba rero byinshi kimwe kimwe kirafise akamaro kaco winjiye cyane cyane mu gatimatima k'umubiri uwo muhinga agabura amamesa mu bwoko bune muri ubwo gayafise amabara y'umuhondo n'iritukura niyo afise akamaro cyane kuko akoreshwa mu mahinguriro amamesa arimwo amavuta ane aya mbere nayo afise irya bara ry'umuhondo akongera akagira ibara ry'agahama havuye ayo rero bamaze kuyakanya haca hazamwo ayari mavuta bita oreyine do palme iwacu bayita ngo n'amakoto nta mavuta yitwa amakoto ari muri iki gihugu ayo bariho afise nk'ubusa n'ibihimba bitanu kwijana ntibazosubire kwita ngo n'amakoto ajya ay'umuhondo kandi akabona agasa na ruje baba bakanyuye bagaca bakuramwo ayo icya gatatu amavuta y'amamesa avamwo margarine havuye ivyo muri ziriya ntete irya mise rero nayo ivamwo ikintu citwa turutubaho inka hakongera hakavamwo banywa amandi mavuta yitwa ruwirido parumiste aricyo kintu ca mbere bakoramwo amasabuni ngabura ya vitamine E ibara ritukura n'iry'umuhondo biboneka mu mamesa ngo ni umuti ku ndwara z'umutima nk'uko vyemezwa n'umuhinga Aloise niyo ngabo amavuta y'ikigazi ni umuti ukomeye urazi ko bajya abana bariko bariruka ku mugoroba baraboza bagaca babasiga amamesa irya amamesa kambiri irimwo ikintu citwa vitamine E ni vitamine mu gifaransa yita donc de reproduction ituma amaserire yari hanze acagerageza guterana akiyubaka ikindi naco rijya irya ritukura barikoresha mu mahinguriro ahingura imiti industry cosmetic n'izindi zikora ibifungurwa kuko n'umuti ukomeye atuma mu mitsi ugerageza gukubura umubyeyi ayarya umwana gihavutse ijisho rikanura nk'iryifi nta ngoranagira ayo mavuta rero kaya kabara gahuye n'izindi nyugutu ziri mu ifi ibyitwa omega 3 ni umuti wa mbere ku ndwara z'imitima iyo vitamine E ihuye n'indi vitamine C iva mu ndimu ni umuti kamba bamba uzibura ya mitsi muri buto n'ayandi izokurikira tuzobayagira ku itegurwa n'ibikwa ribereye ry'amamesa ivete nije imbere no muhingaro yize niyo ngabo turabashimiye kuri yo bucana yandi aha niho duciye turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwari kumwe natwe dushimire Erika Dogo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma mukanya mukurikira amakuru yandikwa n'ibinyamakuru ishyikirizwa n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru Sindimwo na gashatsi hankana bakundana byandikwa n'ikinyamakuru iwacu aho kivuga ku gucanamwo kwibonekeza mu mugambwe Iprona umugambwe wahabuje intahe yo kwikukira mu Burundi imigwi ibiri yibonekeza muri uyo mugambwe ikabirabana ribi abemera gashatsi bagomba gusambura uruhande rwa Gaston Sindimwo uwagirizwa ko yiyamamarije uwundi mugambwe mu matora yo muri 2020 nkuko byandikwa n'ikinyamakuru iwacu Gaston Sindimwo yahoze ari cegera cy'umukuru w'igihugu n'abamushigikiye barabeshuza ivyo bagirizwa ahubwo we yagiriza abarongoye umugambwe gutwaza igikenye no kunyonora amatungo y'umugambwe mu ntangamarara y'ikinyamakuru iwacu babona ko umukino wa politiki ugizwe no kwiyunga na bamwe n'abandi kuvavanura no gusubiza hamwe ico kinyamakuru candeka ko uburongozi buhari iki gihe mu mugambwe w'iprona bwari bukwiye kwerekana iyindi shusho bukabera iciro rugwaruka buka nabereka akarorero keza ngo indyane ziri muri uyo mugambwe washikanye igihugu cy'u Burundi kukwikukira ntiziwuhesha icubahiro Iwacu kirandika kandi kugwaruka rugenda kwisumamwo mu gihugu ca Tanzania rwambugwa bikanashika ko gwicwa rutahutse rugarutse mu gihugu aho begeranirijwe mu camazi mu ntara ya Cankuzo barihebuye ntibagishobora gushika iwabo umumenyesha makuru wa Iwacu yishikiye ku rubuga atanga karorero ku witwa Scholastic wo ku mutumba camazi yambuwe n'abajejwe umutekano mu gihugu ca Tanzania amahera yose yarafise ariko agaruka mu Burundi abajejwe intwaro bavuga ko bamaze kurengegwa n'ico ico kibazo c'abo bantu musitanteri wa komine gisagara na buramatari wa cankuzo bavuga ko ibyo bibazo byo kwamburwa bishikira abo barundi batashe babizi bakababazwa nuko umugambi wataziriwe ujirani mwema umubano mwiza mu kirundi wafasha mu gutorera inyishu umwe n'ivyo bibazo wahagaze biturutse ku kugagwa kw'imbibe kubera cha ca covid 19 umwuga w'agaciro ukwiye gukingirwa vyandikwa na Burundi Eco Bamwe mu bakorera ku rubuga ngurukana bumenyi rwa YouTube barahawe umubonano n'igisata kijeje kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu kuwa mbere itariki 17 z'ukwezi kwa gatanu muri no mwaka bene kwakirwa bari bidoze bavuga ko bakumigwa mu byo kuronka inkuru no mu by'imfashanyo zihabwa ibindi binyamakuru inyuma y'uwo mubonano ambassadeur Wirinyamitwe yahamagariye abakorera muri ico gisata gukurikiza amategeko agenga uwo mwuga anemerera ibinyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi kuzohura bagaha bakanahana ibyiyumviro ku bibazo byose biraba ico gisata nk'uko byandikwa n'ikinyamakuru buhundiyeko Ariko kandi ico kinyamakuru candika ku by'ubutunzi kibandanya kivuga ko ivyo binyamakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku muhora wa YouTube bikora amakosa mu kuja mu buzima bw'abantu no mu gucafuza agateka kazi na muntu. Kuri ivyo ngo harakwiye amahugurwa kuri ivyo binyamakuru n'ababikoreramwo kugira umwuga wo kumenyesha amakuru ntuta kanovera. ni mnyama kuru ukwivanga mu ngingo zifatwa n'ubutungane kwa bamwe mu bajeje intwaro kuri mu bisinzikaza gateka kazina muntu nkuko bivugwa n'umukuru w'umugwi w'igihugu wigengujeje gateka muntu mu Burundi tubisanga mu itorokanizo ry'amakuru ya BP aho uwo mukuru wa CNDH anatanga karorero k'abajeje intwaro usanga banafunga abantu batabifitiye ububasha indongozi mu gipolisi ziremera inyamiramabi hamwe rero n'abashikiza manza bateba gutanga urupapuro kwerekana ko upfunzwe atacaha kikimo mwagira itororokanirizo ry'amakuru ABP rirandika kandi ku nama y'akarere yo guhanahana ibyiyumviro yatunganijwe ingozi ku igenekerezo rya 18 ukwezi kwa gatanu kubajejwe intwaro n'abatowe n'abanyagihugu ku ruhara rwabo kubijanye no guhagararira hamwe no gukingira agateka kazi na muntu kucivugo twese hamwe duteze imbere agateka kazi na muntu umushikiranganje w'indero agomba kurandurana n'imizi ingeso yo gutoza amahera ku banyeshure mu gutanga amanota amanota vyandikwa na voix de l'enseignant bagenzi bacu bavuga ko igihe hariko haratanga ubushimwe ku banonotsi ba mbere mu mashure kwihiganwa rigira 34 umushikiranganje w'indero yamenyesheje ko hari abigisha baburabuza abana babigeme barondera kubashurashuza abahungu nabo bakabasaba amafaranga kugira ngo vyorohe babibiri ibibazo kugira abo bose baronka amanota batakoreye Ico kinyamakuru cabigisha kibandanya candika ko ishure ritagenewe kuramura abasuma kandi atari kibanza c'akajagari ahata mwana cemera no guhanwa iyo ngeso ngo niyo kuvavanura nayo nkuko umushikiranganje yabishimangiye ko hanahanura abo basumbije abandi mu kwinonora imitsi gukora ibishoboka kugira no mwishure batwara ibibanza vya mbere ku ngero zitandukanye mu guheraheza voix de l'enseignant yandika ko sendika yihurikiyemwe abigisha bo mu mashure yisumbuye Konapes bashi bashima iyo ngingo y'umushikiranganji bagasaba ariko ko atabokingirwa ikibaba na bamwe mu ndongozi z'amashuri ni na hano duciye dusozerera no makuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi